Danoi adiauas letteroin. Alto quelcae tagoi la brita reteio Bobozzo dis sendis la informon che la nazia posta servo en Danuio cesigos transdonadon de letteroi en la fino de citiu iaro du mil quin. La cialo estas mem comprenebla, cae ocasas en la tuta mondo de unu iar cento la quanto da letteroi falis je naudec procentoi. Citiu decido estingas publican servon de quartcent iaroi, cae la tradiziai surstratae postos catoloi iam ec malaperas. De nun, nur privatae servoi povos transdoni paperen sendajoina. Malgrat tio, restos pli ol ducent mil civitanoi, principe malio nulloi, quiui ancora besonas la tradizian comunic sistemon. Post marcoi, iam accetitai, estos repagitai gis la iaro du mil du dexes. Tio shangio causos maldungon de miloi da laboristoi. Anca in Germanuio la sama fenomeno ocasas cae hoc mil laboristoi tie perdis sian postenon. Ne temas nur pri economia practica shangio. Temas facte pri drasta shangio en la funcciado de la sociae rilatoi. Computiloi cae interreto modifas la vivo stilon la menson de homoi, la interrilatoin, cae leteroi estas fortas simbolo pri potenza chargio de emociae valoroi. Ili dum iarcentoi, iarmiloi, funcciis ciel canalo de fortai sentoi. Ili helpis la starigon de culturo cae arto eticae cae politicae valoroi. La existo de leteroi permesis la estigon de alt valorei historiei collectoi de documentoi. Ni pensu pri la collectoi de leteroi de Sigmund Freud al lia filino, al Jung, al Einstein, al Arthur Schnitzel, En la iaro 1931 Einstein scribis al Freud, Mi tre admiras vian passion al esplorado pri la vero, ian passion quio egregis tion en via pensmaniero. Ni pensu anca pri la bella vergo de Rainer Maria Rilke, Letteroi al Iuna Poeto, quion li sendis al iunulo, cae farigis ricia meditajo pri la vivo, pri la homa animo, pri la arto. Turnu vin al vi mem, examenu la cialoin cioi pushas vin al vercado. Observu ciu ili etendas radicoin en plei profundan puncton de via animo. Ni penso pri la letero de Zamenhof, ki tute sola comences la movadon por la lingvo internazia, per leteroi. Hodio ni cun respecto legas tiu in textoin, ciu tage dissenditein al plei forei landoi por construo de nia comunumo. Ciu tiu valorega tresoro conservigius nun tempe, se ilin onisendus per computilei messagioi? Veteranae esperantistoi havas en sia memoro la estimon al letteroi. Multa il ni comensis nian usadon de la lingvo post elementa curso per interchangiado de letteroi, cun samideanoi el aliei landoi. Ni bone memoras la emozion, per cio ni ornamis niaen paperajoen per belei postmarcoi, en metis postcartoin, cae fiere portis ilin alla plei proxima postoficeio. Cae poste, ni devis patiente attendi quelcain semainoin gis la alveno de respondo. Cun emozio ni malfermis multain covertoin. Un officisto en la dana posto servo esprimis sian senton relate la novajon. Gi estas mal gioiga tago. Persone, mi ancora conservas la plesurigan cutimon verci paperen leteroin. Mi rifusas forlasi mien forain amicoin, ciui, same kiel mi, gioias malfermi coverton cae decifri mane faritain strecoin. En la covertoi oni trovas ne nur paperon, sed varm coran amicetson.